Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եթերում։ Ձայնասրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը։ տաղանդի շնորհիվ համաշխարհային փառքի հասած Սթիվ Ջոբսը մարդու երջանկության եւ հաջողության գրավականը համարել է ճիշտ ընտրված մասնագիտությունը, որովհետեւ միայն սիրած գործով զբաղվելն է մարդուն հոգեկան բավարարվածություն տալիս։ Այսօրվա իմ հյուրի հետ շփվելիս ակամայից հիշեցի այս խոսքերը, որովհետև իմ զրուցակիցը նույնպես մշտապես զբաղվել է սիրած գործով։ Սկզբում նա աշխատել է ռադիոյում, իսկ 88-ից սկսած նորաբաց Արցախի հեռուստատեսությունում։ Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի այսօրվա թողարկմանը մենք հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի падգամավոր գրող լրագրող Վարդգես Բաղարյանին։ Երկար տարիներ մարզային ռադիոյում աշխատելուց հետո 1988-ին նա տեղափոխվեց հեռուստատեսություն, այն, որ նա հնարավոր հնարավորություն է ունեցել այդ պատմական իրադարձությունների մասնակիցը լինել եւ իր խոսքով համեստ ներդրումն ունենալ հերոստատեսության կայացման գործում Վարդգես Բաղարյանը համարում է բարեբախտություն, բայց ամեն ինչի մասին հերթականությամբ Ձեր մուտքը հերոստատեսություն պատահական չէր, որովհետև մինչ այդ դուք երկար տարիներ աշխատում էիք ռադիոյում։ Ինչպես եղավ այդ անցումը հերոստատեսություն։ Ես 1976 թվականին աշխատանքի անցա մարզային ռադիոյում եւ պիտի ասեմ, որ շատ լավ հուշեր բնականաբար կապված է նաեւ ռադիոյի հետ։ Այն ժամանակ հերոստատեսությունը չկար, իսկ երբ 88-ին արդեն բացվեց հեռուստատեսությունը, այո, կար կադրերի խնդիր, թեև ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը իմ խորին համոզմամբ բոլորովին տարբեր լրատվամիջոցներ են, բայց եւ կան իհարկե նաեւ ընդհանրություններ եւ որտեղից պիտի հայթայթեին կադրերը, հատկապես լրագրողների, եւ հիմնականում ընտրությունը կանգ առավ նաեւ ռադիո լրագրողների վրա, եւ մի մասը առանց վնասելու ռադիոյի գործունեությունը տեղափոխվեց հեռուստատեսություն։ Ես հիշում եմ նաեւ, որ լինում էին պահեր, որ զուգահեռ եւ այնտեղ եւ այնտեղ աշխատում ենք, որովհետեւ երկուսն էլ պետք էր ահել։ Անցումը այդպես կատարվեց, Պարզ է, որ ոչ միայն ռադիոաշխատողները տեղափոխվեցին հեռուստատեսություն, մի մասը իհարկե նաև դրսից, եթե կարելի է այսպես ասել, կադրերը կան հեռուստատեսություն, Երևանից մասնագետները կան, Ես որ չեմ տեսել այդ ամենը եւ միայն ձեր ավակ սերնդի պատմածներից եմ պատկերացում կազմում, մի քիչ նույնիսկ անհավատալի է թվում, թե այդքան խառնաշփոթ, այդքան դժվարին տարիների ընթացքում ինչպես հնարավոր եղավ մի ամբողջ հերոստատեսություն կազմակերպել, եթերներ պատրաստել, այն էլ հիմնականում կարծեմ ուղիղեր չէ եթերները։ Որոշում կար կենտ կողմի, այդ որոշումը դեռ վաղուց կար Արցախում հերոստատեսություն շատ ավելի շուտ պիտի լիներ։ Ճակատագրորեն այնպես ստացվեց, որ համընկավ Ղարաբաղյան շարժմանը եւ դա իր խորհուրդ ունի իմ կարծիքով Երևի ձեզ ինչ որտեղ երջանիկ եք զգում, որ ճակատագիրը ձեզ հնարավորություն տվեց։ Այո, ես բազմից այդ մասին ասել եմ։ Ես կարծում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրն էլ իր դերակատարությունը, համեստ դերակատարությունը ունեցել է հերոստատեսության կայացման գործում։ Դուք գիտեք, որ Արցախի հերոստատեսության ծնունդը համընկել է Ղարաբաղյան շարժման հետ։ Եվ բնական է, որ հերոստատեսությունը պետք է դառնար շարժման տարեգիրը, շարժման տարեգիրը, խոս Սա փողը եւ պատահական չէ, որ այսօրվա պես հիշում եմ, նույն այդ 88-ին 89-ին եւ հաջորդ տարիներին շարժման ակտիվիստները շատ հաճախ ակելինում էին հյուր մեր հերոստատեսությունում ցավոք սրտի այդ տեսագրությունների մի զգալի մաս այսօր չկա քանի որ շենքը 92 թվականին շուշից արձակած այդ հերթիրի հետևանքով ավերվել է եւ շենքը դեռ ոչինչ կարելի է վերականգնել բայց արխիվը փչացավ գրեթե ամբողջ այդ թվում նաեւ ռադիո արխիվը եւ եթե հերոստատեսության արխիվը ընդամենը 4 տարվա արխիվներ, ապա պատկերացրեք ռադիոյի արխիվը տասնամյակների ընթացքում կուտակած այդ ամբողջ արխիվից գրեթե ոչինչ չէր փրկվել։ Այնպես որ մեզնից յուրաքանչյուրը համարել է, որ դա էլ իր պատերազմն է, իր պարտքն է եւ իր зерքից եկածը արել է։ Մի հանգամանք եւս ուզում եմ ընդգծել, տղաների մի զգալի մասը ռազմաճակատում էր, իսկ նրանք, ովքեր մնացել էին եւ աշխատում են ռադիոյում ու հեռուստատեսությունում, իրենց պարտքն են համարել եւ կար այն գիտակցությունը, որ դա էլ իրենց կռիվն է եւ այդ կռիվը պիտի վարեին ու փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, պիտի ասեմ, որ լավ վարեցին եւ այսօր մենք դա հպարտությամբ ենք արձանագրում երբ մենք պատկերացրեք իրար ձեռքից տեսախցիկ ենք խլում, թե ով գնա նկարահանման, որովհետև տեսախցիկ պատերազմի տարիներին, եթե սկզբում ունեինք բավականին հակեցած էր հերոստատեսությունը, ապա շենք հավելվելուց հետո մեր շարժակայանը նույնպես փչացավ արկակոծման հետևանքով, գրեթե ոչինչ չունեինք։ Պատկերացրեք շատ դեպքերում մենք ստիպված էինք լինում նկարահանացի վրա նորից նկարահանել, որովհետև ժապավենը շատ սուղ էր եւ այդպես ջնջվել է մեր պատմության բազմաթիվ հրաշալի հերոսական էջեր։ Հերոստատեսությունը սկզբնական շրջանում շատ ծանրաբեռնված չէր եթերի առումով, այսպես ասենք, որովհետև շփաթական 3 անգամ ենք մենք եթեր դուրս գալիս մեկական ժամով բայց այն ժամանակ նաև ճիշտ է մարդկանց թիվը սկզբնական շրջանում շատ էր, բայց որովհետև բոլորս գրեթե որևէ պատկերացում չունեինք, թե ինչ է հերոստատեսությունը, շատ դժվար էր դա արվում, բայց երբ որ մի փոքր արդեն ընտելացանք, այո, հիմնականում պատկերացրեք ուղիղ եթերում ենք։ Օրինակ այսօրոպես հիշում եմ 89 թվականին, երբ հերթական հանձնաժողովը Մոսկվայից եկավ մեզ մոտ, ես եւ գլխավոր օպերատոր Գագիկ Սիմոնյանը 10 օր նրանք այստեղ էին։ Ամեն օր գնում էինք, նկարահանում էինք եւ գալիս Գագիկ այնպես էր նկարում, որ գրեթե մոնտաժման անհրաժեշտություն չէր լինում։ Եվ ուղիղ եթերում մեկնաբանում էինք այդ հանդիպումները։ Ուղիղ եթեր հրավիրում էինք շարժման ակտիվիստներին, ամենատարբեր մարդկանց, ասենք հիմնականում այո, պատկերացրեք նույնիսկ ձայնը տեղադրում էինք ուղիղ եթերում, ահա թե ինչու որոշ նյութեր որ պահպանվել են, տեսաշարը կա, ձայնը չկա, որովհետև ուղի եթերում ենք։ Դե հետո այն ժամանակ այս համակարգիչները բան բնականաբար չկային, այն հին սովետական այդ բաբինաների վրա ենք մոնտաժում, ինչև մոնտաժում էր հոգին բերանով դուրս էր գալիս։ Փարքասու հիմա եւ ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը թվային այո, թվայնացված հնարավորությունները ուղղակի անհամեմատել են, թեև այս ամենը այնքան արագ է զարգանում, որ հիմա էլ մենք դարձալ հետ ենք մնում ինչքան էլ որ փորձում ենք համակայել, քայլել ժամանակի հետ։ Բայց կարծում եմ, որ թե ռադիոյի եւ թե հեռուստատեսության աստեղային ժամը հենց այդ 6 տարիներն են 88-94 շարժման սկիզբ եւ ինչեւ զինադադար Հիմա էլ իհարկե եւ ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը կատարում են իրենց գործը, օրինակ ես հիշում եմ, որ եթե հերոստատեսություն աշխատացնելը դժվար է, ռադիոն համատաբար ավելի հեշտ է եւ բարբերաբար մեր հաղորդավարները ծրագրից դուրս մտնում են եթեր եւ հայտարարում են, որ այսինչ կարգի արյունը անհրաժեշտ վիրավորազատա մարդիկի կյանքը փրկելու համար։ Սա էլ մեծ գործ էր, որ ռադիոն անում էր։ Եվ քանի որ խոսեցինք նաև այսօրվա մասին, ես բազմից այդ հարցը բարձրացրել եմ ընդ որում եւ ազգային ժողովի անդամներից, եւ տարբեր հանդիպումների ժամանակ ինձ համար միանշանակ է, որ այսպես շարունակել հանդուրժել չի կարելի նորմալ չեմ համարում, որ թե Արցախի հանրային ռադիոն եւ թե հեռուստատեսությունը կոպիտ ասած նստած են Հայաստանի Հանրային ռադիոյի եւ հեռուստատեսության ալիքի վրա։ Մենք պետք է ունենանք մեր առանձին հաճախականությունը, ես նկատի ունեմ եւ ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը, եւ հատկապես ռադիոյի պարագայում մենք պետք է ունենանք 24 ժամ եթեր հաշվի առնելով մեր պատերազմական իրադրությունը։ Շատ լավ գիտեք 2016 թվականին Ադրբեջանը հարձակվեց մեր երկրի սահմանների վրա եւ այդ ժամանակ ոչ ռադիոն, ոչ հեռուստատեսությունը եթերում չէին, եւ երկրի բնակչությունը այդ մասին տեղեկանում է ուրիշ աղբյուրներից։ Սա նորմալ երևույթ չէ եւ կարծում եմ, որ այս օրոցան պետք է մտածել։ Այլ խնդիրը թե որքանով ենք մենք լավ կամ վատ կազմակերպում եթերը սա ուրիշ հարց է կա այդ խնդիրը անշուշտ բայց որ եւ ռադիոյի եւ հեռուստատեսությունը պիտի եթերում լինեն այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող եւ գտնում եմ, որ սա ոչ միայն հեռուստարադիոընկերության ղեկավարության խնդիրն է, այլև բոլորիս խնդիրն է։ Որպես իշխանության ներկայացուցիչ, ինչպես եք տեսնում հարցի լուծումը։ Որևէ խնդրեմ կարծում եմ, որ այստեղ չկա։ Տեսեք նույն մասնավոր ռադիոընկերություններ, հերոստաընկերություններ ունեն իրենց առանձին հաճախականությունը։ Արցախի ռադիոն եթեր դուրս գալու համար պիտի կտրի Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթերը եւ ինքը մտնի։ Ինչու՞ն է խնդիրը, որ ինչու՞ն է խնդիրը, կարծիքներ կան, որ այս 4-5 ժամը չեն կարողանում նորմալ բավարարել։ Ինչ պիտի ցույց տանք այդքան ժամանակ։ Ես բացարձակապես չեմ կիսում այդ տեսակետը, ես գտնում եմ, որ կա ցուցադրելու բան, մենք դա ապացուցել ենք վերջերս չմոռանանք, որ նույն հերոստատեսությունը մինչև 95 թվականը շաբաթական 3 անգամ էր դուրս գալիս եթեր մեկական ժամ հաղորդումը։ Հիմա ամեն օր եւ 4 ժամ, այսինքն կարող ենք, այսինքն նշաձողը պիտի բարձրացվի, խնդիրը դրվի, եւ դա արվի։ Ես հասկանում եմ, որ տաղավարի խնդիր կա թե ռադիոյում եւ թե հեռուստատեսությունում։ Հազար ու մի պակաս պրատ կա, բայց մենք սովորենք աշխատել այդպես, նշած զողը դնել բարձր եւ հասնել դրան։ Եթե այդպես չանենք, մենք շարունակելու ենք դոփել տեղում, ինչը անթույլատրելի է։ Ես նորից եմ կրկնում, ինչպես կարող է կռվող պետությունում պատերազմի մեջ գտնվող պետության ռադիո եւ հեռուստատեսությունը չլինել եթե։ Հուսանք, որ մեզ բոլորիս մտահոգող այս խնդիրն իր լուծումը կգտնի։ Եթերի հերարձակման սեփական հաճախականություն եւ շուրջօրյա եթեր ունենալն այսօր հանրային ռադիոյի զարգացման առանցքային խնդիրն է։ Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի հերթական թողարկումն ավարտվեց։ Այն պատրաստեցին մոնտաժող Կարինե Հայրապետյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։